A, și remuștii e sanscrită. Vorbeam da. de... Da. Deci, grei. Se duce cineva la studiu de aici? Sau la... Sau, sau la sanscrită? Exact, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, niște lucruri adevărate în urmă. Da? Era un aflat în sfârșit ce se face acolo. Ce se face, în adevăr au pus foarte serios de ebraică. Și în ebraică și aramaică și, mă rog, de uh, foarte, adică, foarte bine gardis uh, secția aceea. Și, mă rog, nu se fac doar cursuri de cultură generală și de așa, la blauri, așa cum se spusese. Deci nu jucați. Dar, um, populației gregoriane, ce presupune, ce cursuri, ce cursuri practice, ce sigur. Și vedeți care este adevărul, pentru că altfel, de la ă, secții rivale, asta o să niciodată adevărul. Că așa am înțeles eu, că nu se prea practică treaba asta și este așa de vâjie, mai abureat, ceea ce nu e corect. <clears throat> Dar să știi care urma să descrești ce se întâmplă la această facultate. Uh, mai ales ca student, trebuie să știi. Poate nici nu dețin un adevăr. Adevărul acela. Cel mai bine este să vă duceți voi să vă interesați și, bineînțeles, să mai vorbiți și cu studenții. De anul întâi și de anul al doilea, ca să vedeți ce se face acolo. Dacă sunt mulțumiți, dacă fac bine, ce din fac, cum este, dan suami rumah nah um, nah saya mau